giardena e forgetajoi farigias fuel surrogato. Biomasso estas renovigebla energi fonto. Biomasso recrescas en la arbaroi, sur la campoi, cae en giardenoi. La cilasta devas esti collectata, char temas pri forgetajoi, kiwin la homoi devas porti alla concernai collecteioi, au cion ili jetas en la tiel nomatan brunan rubuion, ciu estas regule malplenigata de municipai forzorgai entreprenoi. El biomasso oni povas cerpi biogasson, ciu estas cutime simila al tergasso, sed nun germana entrepreno disvolvis novigan proceson, per ciu eblas cerpi puran hidrogenon, el biomasso, do gason, kiu ne enhavas carbonon, cae kiu tial ne produktas carbondioxidon ce bruligo. La municipai entreprenoi povas disponigi por la productado de hidrogeno, lautiu nova proceso, ne nur giardena in forgetajoin, sed ancau post purigan schlimon, kiu ec estas ce la purigo de rubacvo. Sciencistoi de la Germana Fraunhofer Instituto nun testis tiun novan proceson kiun la Germana Hydrogen Producta Entrepreno BOHO-YO estas disvolvinta. Ili consideras tiun proceson kiel altgrade noviga. Ce la menciita instituto du sciencistoi testis helpete test instalajo la proceson de la hidrogen producta entrepreno, cae ili examenis gin pri eblezoi por la energitecnica sistem integrigo. La disvolvita cae patentita proceso de la entrepreno povas producti gis cent kilogramoin da hidrogeno el unu tuno da biomasso. La experta priugio attestas alla proceso tre altan gradon de efficetso ie mal temperaturoi. Crome, la carbon dioxida bilanzo por la productado de hidrogeno montras lau gazetara informo de le instituto, piet post signon, cio estas multoble pli malgranda ol per la classica productado de tiel nomata grisa hidrogeno, el tergasso. La planita strategio, pri plua disvolvo, correspondas alla altai normoi de la proces industrio por garantii successon en conducon en la mercaton. En la cadro de la evoluo directe al hidrogen basita sozio necessas el profiti ciuin eblezoin por la productado de hidrogeno. Procesoi, ciui basigia sur municipai fluoi de forgetajoi tia la proceso cio nun da entrepreno boho ipsilono o proponas, povas doni tiu cele gravan contribuon. Pasigiante sur la resulto idenia studajo, la proceso lau procedo tecnico estas considerebla ciel alt grade noviga, clarigas professoro prichemia procedo tecnico cela tecnica al en Bingen, Germanio. Ancao rilate al sistem integrigo, la proceso estas mult promessa. Novigai, novai procesoi devas ciam esti consideratai en contexto cun la sistem integrigo. Tio signifas che la nova tecnologio povas esti efike integrigata en jam existanta in infrastrukturoin de municipoi kaj de entreprenoi clarigas professoro pri regenera energi mastrumado ce la tecnica alterneio en Bingen. La prilumigita proceso ofertas precipe en la municipa applicado multain eblezoin, exemple en la prisorgado de electro cae varmo, sed precipe en la eblezzo utiligi la productitan hidrogenon por municipai veturiloi, kiel exemple por liniai autobusoi kai por forzorgai veturiloi.